Metuo ut posin recipere ornamenta. Experiar deus ic ansit mortalis. Nemo vestrum est, quin saepe audierit. Miltiades timebat, ne classis regia adventaret. Militibus suis iusit, ne qui seorum violaretur. Accusatus est Temistocles, só que até tem cum regue pensar um feciset.